אמן. וייסעו מקדש, ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בהור ההר, על גבול ארץ אדום לאמור. יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל. אהל אשר מריתם את פי למי מריבה, קח את אהרון ואת אלעזר בנו, והעל אותם הור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו, והלבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם.